Բարև ռադիոլսողներ։ Եթերում կրկին միշտ ներկա հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարի օրվա թողարկումը նվիրված է Արցախյան երրորդ պատերազմում հանուն հայրենիքի փրկության զինվորագրված հազարավոր հայրենիներից մեկին՝ Ապավեն Սոսի Բարսեղյանին։ Քրիստոսի Բարսեղյանը ծնվել է 1983 թվականի օգոստոսի 9-ին Մարտունու շրջանի Հացի գյուղում։ 1989-1998 թվականներին նա սովորել է ծննդավայրի 8-ամյա դպրոցում։ Այնուհետև 1998-2000 թվականներին ուսումը շարունակել է նոր շենի միջնակարգ դպրոցում։ 2000 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Արմավիրի բժշկական ուսումնարան։ 2001-2003 թվականներին ծառայել է Ասկերանի պաշտպանական շրջանում։ Ծառայությունից հետո շարունակել է եւ 2004 թվականին ավարտել ուսումը, ստանալով ատամնատեխնիկի մասնագիտություն։ Մայրը Արև Բարսեղյանը դժվարությամբ է խոսում որդու մասին։ Չի կարողանում առանց հարցունքի պատմել ապավենի անցած ուղու մասին։ Մոր համար իր որդին միշտ ներկա է։ Նա, ինչպես եւ հազարավոր հերոսացին մայրեր, սպասում է, որ մի հրաշք կլինի ու իրենց որդինները տուն կվերադառնան, կբացեն դուռը ու մամա կկանչեն։ կա Աբենաս փոքր ժամանակ չարաճճի ու շարժուն էր, բայց միևնույն ժամանակ համեստ ու խելաց։ Ընտանիքում նրան դաստիարակել են լինել ազնիվ ու բարի։ Երեք պատերազմ է տեսել Աբենաս։ Ընդամենը 8 տարեկան էր, որ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմը։ Քանի որ ամուսինս օրերով ու ամիսներով տուն չէր գալիս, ապավենն էր տան գործերից միշտ օգնում։ Երբ տեսնում էր, ինչ որ ծանր աշխատանք եմ կատարում, անմիջապես վազելով գալիս կցվում էր գործին։ Աշխատանքում նա ընթերի էր, ապավենս բնավորությամբ շատ խիզախ ու համարձակ էր, ոչնչից չէր վախենում։ Դա նրա մոտ փոքր հասակից էր երևում, քանի որ հայրը պատերազմի ժամանակ ամբողջ հոգով նվիրված էր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ապավենը միշտ ցանկանում էր նրան նմանվել։ Շատ էր հպարտանում հայրիկի արարքներով, երբ հաճախ ամուսինս ընկերների հետ հավաքում էին մեր տանը, եւ խոսում պատերազմից ու հայրենասիրությունից, ապավենը առանց աչքերը թարթելու նրանց էր լսում։ Կարորյա պատերազմի ժամանակ երկու տղաներս է վտանգավոր գոտում էին։ Այդ կռվից պատվովտուն վերադարձան։ Ամեն օր Աստծուն փառք էի տալիս, ով կպատկերացներ, որ ամենասարսափելին դեր արժևում էր։ 2020 թվականին սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, ապավենը Ստեփանակերտում էր։ Մեկ ժամվա մեջ հասավ գյուղ Փոքր տղայիս հետ հավաքեցին իրերը, հրաժեշտ տվեցին ու գնացին։ Առաջին մի քանի օրը ամեն օր զանգում էր։ Գիտեր, որ անհանգիստ ենք, բայց հետո կապի բացակայության պատճառով ուշ ուշ էր զանգում։ Մենք էլ շատ չէինք զանգում, վախենում էինք ճշնամին տեղներն իմանա։ Բարեկամներով որոշեցինք, որ բոլորը անընդհատ չզանգեն։ Մեկը զանգի, իմանա ոնց են, մյուսներին տեղյակ պահի բայց օրեցօր զգում ենք, որ պատերազմն ավելի ու ավելի է թեժանում։ Արդեն գյուղերից, քաղաքներից կանանց եւ երեխաներին տարահանում էին։ Ես ասում էի, ինչ էլ լինի, գյուղից չեմ հեռանա։ Երկու տղաներս կռվում են, թողնեմ ուր գնա։ Հոկտեմբերի 25-ին ապավենը զանգեց, ասաց՝ «Մամ, դուրս արի գյուղից ու գնա Երևան»։ Գյուղում 3-4 կին էի մնացել։ Հոկտեմբերի 30-ին Ես էլ իրենց հետ ճանապարհվեցի Երևան։ Վերջին անգամ ապավենը զանգեց հոկտեմբերի 31-ի կես գիշերին։ Չէի ուզում երկար խոսել, մտածում էի ճշնամի տեղը կիմանա, բայց զգում էի, որ ապավենը չի ուզում անջատել հեռախոսը։ Երկար խոսեց եւ վերջում ասաց. «Ձեզ լավ նայեք»։ Լուսաբացին լսեցինք սարսափելի լուրը։ Աշխարը փուլ եկավ գողից։ Շատ երազանքներ ուներ ապավենս Բոլորը մնացին անկատար։ Հիմա ապրում եմ նրա հետ կապված հուշերով։ Մտքումս անընդհատ նրա հետ եմ խոսում։ Միակ տեղը, որ հոգու թեթևություն եմ զգում, Եռաբլուրն է։ Հիմա այդ հնարավորությունից եմ զրկվել ճանապարհի փակ լինելու պատճառով։ Ապավենը մանկուց հանգիստ ու համեստ երեխա էր, ով կարողանում էր կարճ ժամանակում մտերմանալ բոլորի հետ եւ դառնալ նրանց սիրելին։ Մտերիմ ընկերներից Գագիկ Թավադյանը մի կերպ է զսպում հուզմունքը, վերհիշում ապավենի հետ անցկացրած լավագույն դրվագները։ Գագիկը ապավենին բնութագրում է որպես ազնիվ ու անշահախնդիր ընկեր։ ապավենի մասին առանց ուզվելու խոսել իմ համար դժվար է մեր ողջ գիտակից կյանքը ընկերություն ենք արել դեռևս մանկության տարիներին դպրոցական տարիներին հաճախակի էինք վիճում իրար հետ, կռվում էինք, տղա երեխաներին բնորոշ երևույթ էր եւ հենց այդ տարիներին էլ ձևավորվեց մեր ընկերության հիմքը դրվեց, կարծում եմ ավելի լավ ճանաչեցինք իրար եւ շարունակվեց այդպես մեր ընկերությունը Ապավենաանչափ նվիրված ու ազնիվ էր այս երկու հատկանիշները նրա համար ապրելակերպ էր եւ այնպիսի նշաձող սահմանեց ընկերության մեջ իր նվիրվածությամբ, իր ազնվությամբ, որ բավականին երկար տարիներ ես չէի կարողանում նոր ընկերներ ձեռք բերել, գտնել, հենց քանի որ մարդկանց մեջ հենց ապավենի ազնվությունն ու նվիրվածությունն էի նաև փնտրում։ Ապավենը նաև հայրենասեր էր շատ եւ այդ հայրենասիրությունը նրա մեջ փոխանցվել էր իր հորից, ապավենի հայրն էլ Արցախյան ազատագրական շարժման ակունքներում էր կանգնած ֆիդայական շարժման եւ ապավենը հպարտանում էր դրանով մանկության տարիներից նա սերունդ էր զենքերի հանդեպ, շատ էր սիրում զենքերով խաղալ, Գիտեմ, նա նաև շատ դիպուկ կրակող էր, որսի հետ սերունդ էր, հաճախ էր դուրս գալիս բարձրանում սարեր երբ ավավենի հետ որսե են գնում երաշխավորված էր որ դատարկ ձեռով տուն չեն գա իսկ իր այդ հայրենասիրությունը նա հնարավորություն ունեցավ դրսևորելու արդեն մարտական գործողությունների ընթացքում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը սկսելուց հետո առաջին օրերից էլին ամեկնեց ռազմաճակատ նա հրետանավոր էր մասնագիտությամբ եւ նշանակվեց հրետանային մարտական դիրքում շատ լավ դրսևորեց իրեն իր արժե դրված բոլոր խնդիրները նա կատարեց պատերազմի օրերին հերախոսային կապի մեջ էինք բայց շատ կարճ էինք խոսում ընդամենը միմյանց որպեսություն էինք հարցնում շատ լավ գիտակցելով որ երկար խոսելը տանգավոր էր։ Վերջին անգամ կապ հաստատեցինք հոկտեմբերի 20-ին, այլ այսպես կարճ հարցրեցինք միմյանց որպիսություն։ Վերջին հարցը նրա հարցրեց, ասեց՝ «Ինչ են ասում ձեր մոտ»։ Հետո հոկտեմբերի 29-ին փորձեցի կապ հաստատել, չստացվեց հավանաբար կապի խնդիր էր, իսկ երկու օր անց արդեն չարաբաստիկ դեպքը տեղի ունեցավ։ Ուրեմն ապավենը չհասցրեց ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ, բայց երեխաներին շատ-շատ էր սիրում։ Իմ որդին երբ արդեն 3-4 տարեկան էր, ասում էր Մոնթե, «Հերիկա պապայի հետ ինչ ինչքան ընկերություն ենք արել, սրանից հետո ես ու դու ենք ընկերություն անելու ու անում էին տասը շատ շատ էր սիրում ապովենին։ Դեպքից հետո չգիտեի ոնց ասեի եւ նույնիսկ իմ շրջապատում ես խնդրել էի, որ այդ մասին ոչ մի բան չխոսան, չասեն, որ որովհետև գիտեի, որ շատ ծանր է տանելու, բայց բոլորովին վերջերս այս նոր տարվա հունվարի 1-ի, երբ Եռաբլուր էի գնում, ասացի տանը, որ գնում եմ Եռաբլուր, ու Մոնտեն լսեց, հարց տվեց մի անգամից, ասեց՝ «Պապ, ապավենի մոտ ես գնում»։ Մի պահ ես չգիտեի ինչ պատասխանեի, այսպես շփոթված էի, դու ասեց հարցրեցի Մոնթե, բա ինչ գիտես որ ապավենը Եռաբլուրում է։ Ասեց՝ «Պապ, բա պատերազմից հետո այսքան վաղ տապավենին չենք տեսնում, չի գալիս, ոնց կարող է ապավենը չգար։ Կարծում եմ, որ մեր սերունդներին, մեր որդիններին պետքա դաստիարակենք ապավենի ոգով, ապավենի հայրենասիրությամբ, ապավենի նվիրվածությամբ ու ազնվությամբ եւ այդ դեպքում մենք կարող ենք դուրս գալ այս ստեղծված ծանր իրավիճակից, երբ նայում ենք, տեսնում ենք ինչպեսի մեր հայրենակիցները զոհվել պատերազմի ընթացքում, մտածում ենք եւ համոզված եմ, որ եթե ապավենը եւ նահատակված շատ հայրենակիցներ եթե կենթանիներ են թե լինեին, ապա չէին հանդուրժի այս իրավիճակը հաստատ։ Մեր բոլորի պարտականությունը պետքա լինի, մեր բոլորի թիմի խնդիրը պետքա լինի, որպեսզի անենք ամեն հնարավորը, որ այն հողը, այն հայրենիքը, որի համար պայքարելու մյուս կյանքն են տվել մեր հայրենակիցները, պահենք հայկական, փառք ապավենի հարկ մեր բոլոր ընկածներին։ «2016 թվականին ապավենը կրտսեր եղբոր հետ մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ Թեժ մարտեր մղել ամենավտանգավոր գոտիներում։ Հայրենիքի հանդեպ սերը նրա կյանքում ուրույն տեղ ուներ։ Քրոջ, Լիլիթի խոսքով դա երևի նրանից էր, որ իրենց ընտանիքում շատ էր խոսվում հայրենասիրությունից։ Ապավենի հայրը Սոս Բարսեղյանը Արցախյան առաջին պատերազմում եղել է ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատար։ Լիլիթը վերհիշում է, որ այդ ժամանակ Ապավենը 7 տարեկան էր, բայց մեծ հետաքրքրությամբ էր հետևում հորը։ հետ թե ինչպես էր ինքնաշեն զենքեր պատրաստում, ինչպիսի սրբությամբ էր վերաբերվում զինվորական հագուստին ու կոչմանը։ Այդ ժամանակ էլ ապավենի մանկական խաղալիքներին փոխարինեցին պայթած փամփուշտները։ Լիլիթն այս օրերին հաճախակի է այցելում Եռաբլուր, եղբոր հետ լուր զրուցում ու պատմում այս դժվարին օրերի մասին։ Ինձ համար այս պահին դժվար է ապավենի մասին խոսելը, որովհետև քրոջ համար չկա այնպիսի ծանր ցավ, ինչպիսին եղբոր կորստի ցավն է։ Իմ բախտակիցները կվկային այդ մասին։ Այդ վերքը երբեք չի բուժվում, չի սպիանում։ Այն միշտ թաց է, միշտ արյունահոսում է։ Ապավենի նման եղբայր ունենալը մեծ բախտավորություն է եւ ապավենի նման եղբայր կորցնելը ծանր դժբախտություն։ Ճիշտ է, նա շատ խիստ էր իմ նկատմամբ, բայց միևնույն ժամանակ շատ սրտացավ ու հոգատար էր։ Նա անփոխարինելի եղբայր էր։ Ամեն դժվար պահի միշտ կողքիս էր, հզոր եւ ամուր թիկունքեր ինձ համար։ Անսահման ուրախանում էր իմ ամենափոքր հաջողությամբ եւ անասելի ծանր էր տանում իմ ամենափոքր ձախողումը։ Նրա տեսակը եզակի էր, անսահման բարի, ընկերասեր, ազնիվ, բարեկամասեր, էությամբ նվիրվող էր։ Անմնացորդ նվիրվում էր ընտանիքին, ընկերներին, հարազատներին եւ անմնացորդ նվիրվեց նաեւ հայրենիքին։ Ապավենը մասնագիտության մեջ ուղակի փայլում էր։ Փայլում էր իր աշխատանքով, մարդկանց հանդեպ իր վերաբերմունքով, անում էր ամեն անհնարինը, որ բոլորն իրենից գոհ լինեին։ Հոգատար զավակ էր, հավատարիմ ընկեր, բարի ու ազնիվ մարդ, աղջկաս համար անփոխարինելի քեռի էր։ Նա շատ կենսուրախ էր, սիրում էր քեֆ ուրախությունները։ Հաճախակի էր ընկերներին հրավիրում հայրական տուն։ Ուզում էր, որ միշտ հայրական տանը ուրախություն լինի, ինչը հիմա մեզ համար երազանք է դարձել։ Մեր տան վերջին ուրախությունը եղել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Այդ օրը հայրիկիս ծննդյան օրն էր։ Հավաքվել էին մեր հարազատները, մտերիմ ընկերները։ Սովորության համաձայն, երբ մեր տանը ուրախ առիթ էր լինում, հասկերույթի ժամանակ միշտ երգում էինք։ Այդ օրն էլ երգեցինք։ Երգեցինք կամավոր երգը։ Ապավենն էլ մեզ հետ երգեց, բնավ չպատկերացնելով, որ 4 օր հետո կամավորագրվելու է հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան տեղեկացանք, որ պատերազմն սկսվել։ Հետո զանգեց Ստեփանակերտից ապավենը եւ ասաց, որ կռիվ է։ Չանցած 1 ժամ նա արդեն գյուղում էր։ Ժպիտը դեմքին, անվախի պահվածքով։ Շատ կարճ ժամանակամիջոցում փոքր եղբորս հետ հավաքեցին իրենց անհրաժեշտ կարևոր իրերն ու գնացին։ Շատ ծանր էր հրաժեշտի պահը։ Ես կյանքում չեմ մոռանա այդ օրը։ Ապավենն այնպես էր առանձին առանձին բոլորին գրկում, ասես զգում էր, որ վերջին անգամ է գրկել։ Իսկ ես ինձ արդեն կորցրել էին, անբացատրելի տագնապ կար ներսումս։ Գլխումս անընդհատ վատ մտքեր էին պատտվում։ Պատերազմի ողջ ընթացքում երկու եղբայրներս էլ գտնվում էին վտանգավոր գոտում։ Ես նրանց մասին շատ էի մտածում, բայց որ խոստովանեմ, ավելի շատ անհանգստանում է ապավենի համար, որովհետև գիտեի, որ իր բնավորության համաձայն նա հանուն հայրենիքի չի խնա իր կյանքը։ Այդպես էլ եղավ։ Նոյեմբերի 1-ին վաղ առավոտյան մենք լսեցինք Չարաբաստիկ լուրը։ Նա արդեն չկար։ Իր 7 զինակից ընկերների հետ ընկան Մարտունու մատույցներում անոթաչու թրջող սարքի հարվածից։ Ապավենը գնաց իր հետ տանելով մեր ողջ Գերդաստանի ուրախությունը։ Չափազանց դժվար է ապրել առանց նրան։ Մեր տան պատերը սառն են, մեր տան լույսը աղոտ է։ Ամեն անգամ նրանոնը տալիս շնչահեղձ ենք լինում։ Կարոտում, անսահման կարոտում ենք նրան, բայց միշտ սպասում ենք։ Սպասում ենք, որ մի օր շփիտը դեմքին ներս կմտնի մեր տան դռնից։ ապավենն անընդհատ խնդրում էր, որ հայրը պատմի, թե ինչպես են Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ կռվել ճշնամու դեմ, հաղթանակ տոնել։ Հորակրոջ Վեներա Բարսեղյանի սերն ասահման էր ապավենի հանդեպ, ինչն էլ զգում էին բոլորը։ Ապավենի մասին անցյալով խոսելը ինձ համար բավականին դժվար է, քանի որ նա իմ ամենասիրելի զարմիկն էր։ Մյուս զարմիկներս միշտ ասում էին ինձ. «Օր քուր, արի խոստովանիր, որ ինչ էլ որ անենք, բոլորից շատ դու ապավենին ես սիրում»։ Ասում էի. «Դա գախնիկ չէ, ճիշտ է, բոլորիդ էլ սիրում եմ, բայց ապավենին ամենաշատն եմ սիրում, որովհետև նա յուրահատուկ է, թե իր արտակինով, թե իր բնավորությամբ, նա անթերի է։ Ասում են ինքն էլ ինձ է շատ սիրել, երբ ինչ որ բան էին հանձնարարում նրան, որ เป զի շուտ եւ անթերի կատարի, ասում էին հորքուրի համար է։ Իմ անգրկնելի ապավենը աննկարագրելի համեստ էր, անսահման բարի, բոլորի հանդեպ հոգատար ու նվիրված, շատ պատրաստական։ Նա սեր եւ հարգանք էր վայելում իր շրջապատի մարդկանց, ընկերների, մեր բոլոր բարեկամների կողմից։ Նա շատ ուրախadir էր բոլոր բարեկամների հանդեպ, տոն օրերին եւ ծննդյան օրերին Արարքին անպայման զանգում եւ շնորհավորում էր իր բարեմաղթանքներով։ Այժմ էլ նրա հերախոսահամարը ես չեմ ճնճել, որովհետեւ չեմ ուզում հավատալ, որ նա չկա։ Թվում է մի օր կլսեմ ինձ համար շատ սպասված նրա հերախոսազանգը։ Ինձ համար նա հավերժ ներկա է եւ կմնա եւ երբեք նրան իմ հոգում բացակա չեմ դնի։ Հապավենը շատ հայրենասեր էր, պայքարող եւ չնահանջող, քաջ ու անվախ։ Իմ հիշողության մեջ նա մնաց անպարտելի, քանզի իր գիտակցված անznազողության կամ Նժդեհյան բարերով ասած մահը ընտրեց իրեն առաջնորդ։ Պատերազմի թեժ օրերին զանգեցի նրան եւ ասեցի. «Ցավը տանեմ զգուշ եղիր, թուրքը միշտ էլ մնում է թուրք»։ Պատասխանեց ինձ նա. «Դու ճիշտ ես, հորքուր, թուրքը մնում է թուրք, վախկոտ, թույլ, գլուխգովան եւ միշտ հայերից վախեցող» կտեսնես ոնց է քեզ շպրտելու նրանց, ինչպես ապրիլյան քարորիային, բայց ավաղ 44 օրյան ճակատագրական եղավ նրա համար։ Իր չապրած գարունները տվեց մեզ ու անմահացավ իմ լուսավոր զարմիկը։ Ես շատ ծանր եմ տանում նրա բացակայությունը, գրեթե ամեն օր մտքերով նրա հետ եմ։ Հիշողություններն ու կարոտը խեղդում են ինձ։ Չափազանց դժվար է ապրել առանց ապավենի։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախյան երրորդ պատերազմի հենց սկզբից ապավենը հարազատ եղբոր հետ առաջինների թվում կամավոր զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանը։ Նա մարտնջել է Մարտունու ուղությամբ։ Ցավոք 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Տշնամու անօթաչու թրջող սարքի հարվածից ապավենն իր 7 զինակից ընկերների հետ անմահացել է Մարտունու մատույցներում։ նա ամփոփված է Եռաբլուրում։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար ապավենը հետմահու արժանացել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։